samo vjernika, vjernika. Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravo Muzika tačka znači kom. Soba, put, vjernika. Saudijska vlada zarobljava muslimane. je to moguće? Kako se može desiti da Samir zarobi izeta? Ko bi od nas dvojice bio pravo ili ne? I opet nađeš Nikogoviće. Traže, pa nisu svi isti. Pa nismo ni rekli da su svi isti. Bandito si jedni. Specijalisti za izvrtanje riječi. Konstruiš u priču, pa ubacuju šta im odgovara. Specijalisti. A da stanemo u obranu tog šeha, tu nam je obavezano. To nam je, ono je naš menheđ. Še im jasno govori da trgovina koja se sklopi sa Allahom, nema tu igre. Nema tu igre. To je ta trgovina. Pa nismo ovo, pa nismo. Pa šta smo? Pa ne možemo, pa šta možemo? Šta možemo ako ne možemo pozivati? Šta onda možemo? Možemo biti muljci i glin. E nećemo. Nekako nam to ne paše. Priroda ove vjere ne dozvoljava da budeš truhlo. Ne da ti vjera. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا حي الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما Soba put vjernika. الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما طار Ko hoće da vidi da li je to Allahova trgovina, nek se samo poz napravi sebi listu. Da li on radi ono što Allah stavio u kupo prodajnom ugovoru? za Firdev. Da li si ti pod tim i tim tačkama, a uzvišeni nije nas ostavio da mi ne znamo koji je sto, Jel da, stao stavovi i tačka i haditi koji govore o tome, jel da, Ovo, ovo, ovo, vaša obskrba ispod sjeni, vaši sad. Vaša obskrba ispod sjeni, vaši sad. Pa dženeče, dosta mu je iskušenja na dunjavaku. Sjevanja, sad. Došao sam, sad, sad, Ne, došao sam, sad, sad munjanja, mudrošću i vidi gdje smo došli. Gledaj dok smo dogurali. Igraju se sa umetom ko mačka s višom. Ovo hoću ufatit, ovog neću ufatit. Ovom radim šta hoću, ovom ne moram. Igraju se ko mačka s višom. Ali neće Allah ne da Allah da se ugasi njegov svjetlo i neće se ugasiti. Moramo i razdolostiti. Uvaladi, ersele rasulehu bil hudao edinil haqq. ليظهره على دين كله ولو كره المشركون koliko god to ne bilo povolje mušicima. Ha? A ti smo, sa njima hoće da sklopiš pak o uzdizanju Allahove riječi. Da bi nama valjao ti od uzgo. Štaš mi valja? Prvo je. Ne meraš sebi valja. Kad uđeš, onda ide ponovo darura. Kad krene prva sjednica, opet ide darura. Sve darura. Sve nužda, nužda, nužda. Najbolje je da se ti dobro služdiš. الزينة الذرة كم من غريب توديه كم من غريب توديه يا بارق سارة محلى رزي ما راعد فيه محلى رزي ما Današnji mimberi cvile i kažu silazi s mene. Silazi s mene nesrećo jedna. Allaha mi braćo. Zna šetan dobro šta je mimber. Da se širom svijeta muslimanskog prije svega samo deset minuta dadne dajema i muđahidima da progovore s mimbera da progovore samo 10 minuta, omladina jedva čeka.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 Njega slavimo, Allaha veličavamo i od njega oprost i uputu tražimo. Koga Allah Đelešanu uputi, napravi put. Ne postoji niko ko će na bilo koji način ili sa bilo čime moći da ga skrene s tog puta. A koga Allah ostavi da luta, ostavi u zavlode, ti mimo Allaha neš naš nikog da ga uputi. Niko. Najispravniji govor je Allahom govor, a najbolja uputa je uputa njegova roba i posljednjeg poslanika Mohameda alaihi salatu wasalam. Najopasnije stvari po din, po islam su novotarije, jer je svaka novotarija zabluda. A zatim, poštovani džemate, draga moja braćo, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allaha molim da spusti smirenost na ovaj skup. Allaha te barake wa ta'ala molim da nam podari iskrenost u pozivanju njegovu vjeru. Amin. Allah molim da zbliži srca muslimana. Momenti u kojima se nalazimo sad su najbolji pokazatelj uvezivanja džemata i ljudi bez čega braćo moja ne možemo ostati. Magla ne može bez tešnja. Teša ne može bez magle. Sarajevo ne može bez tešnja. Gračanica ne može bez moći kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da su muslimani jedno tijelo. I zaista zaista nema ga od nas noćas ni jednog ovde. Ja sam ubeđen da ne osjeća da je Allah spustio tu smirnost na ovaj skup. Hvala mu na tome. Alhamdulillah, Rabbi Lani. Zaraditi meleke ne može novotar. Zaraditi meleke ne može grešnik. Meleke treba zarad, braćo da te Allah počasti melecima i da oni dođu da te posjete, da spuste smirenost i onda osjeti Allahov rob ono što samo može osjeti ko? Allahov rob. Ne može niko drugi. Jer između tebe i Allaha nema prepreke. Nema nikakvih gluposti ni izvoljevanja. Ja zato noćas uz Allahovu pomoć, moleći Allah te bareke o tala da mi podari jezgovit govor, želim da podijelim samo na jednu prepreku koja ne smije biti na našim srcima. Ne smije biti na našim srcima. Musliman ne smije, braću, imati strah. Musliman ne smije biti kukavica onaj ko zna da je njegov gospodar Allah koji je sve stvorio smjerom on ne smije da zna za strah ne smije ni da pomisli da ga bude strah jer u okrilju Allahove milosti treba da živiš mirno i spokojno to ti obećava ko? gospodar te bareke on ti obećava da će živjeti inna ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu kad istraješ na onome na čemu si rekao da ti je on bog onda ide nagrada U strajnost, onda ćeš dobiti smirenost i nema straha fela khawfun alehim wala hum yahzanun khawf nema straha zašto da strahuješ zato što je strah Jedna od prvih komponenti koja kad se uvuče u krv jednog muslimana, uništava ga. Uništava ga. Od straha i zbog straha danas ljudi bježe i traže zaštitu i pomagaće mimo Allahu te bareke o tala. Zbog straha za sebe. Kaže uzvišeni, Huvelledi ersele rasulehu bil huda wa dinil haqqa li uzhirehu ala dini kullihi walau kerhe al mušrikun on je poslao poslanika kaže Allah poslanika sam poslao sa uputom wa dinil haqq, sa istinskom vjerom jedinom zbog čega da je uzdigne iznad svih vjera Veleu kerijel mušiku. Šta ovo nama uzvišeni kaže? Koliko god to ne bude pomolje mušićima, to nas treba kao da nas ne zanima. Koliko god je njima krivo i mrsko, što se mi budimo i što im kažemo da je jedina ispravna vjera islam, da nema poslanika, posle poslanika Muhammed alaih sallatu wa Da se neće moć kockat sa muslimanima kako oni hoće. Da neće njihovi psi i ščenad prijetiti nama da se mi to tako jednostavno pripadnemo. Mi se lahko ne pripadamo. Jer znamo ko nam je Bog i znamo ko je na našoj strani, braćo. Čega da se pripadneš? Koga da se bojiš? Čega treba da se bojimo? Kako ćemo se spremati da i ubijamo koji se budemo bojali. Kako ćeš udarati tome kod koga te strah? Nema šanse. Kako ćeš kad te njega strah? Osnova kod tebe da te strah od njega. Kako ćeš mu glavu osjeći? Kad te strah. Allaho poslanik, ali i selam, to je selam. I akida koja je došla objavom, mora proizvest u tvom srcu želju za džennetom. Mora proizvest u tvom srcu ljubomoru prema Allahovim granicama i njegovoj vjeri. Mora proizvest. Ako je akida proizvela u tebi strah, onda ti nemaš akidu. Jer to nije akida. To je akida i blisa lahnetula, ili? A nije Allahova iste one, ista ona akida kakva je bila na bedru. Pa nije problem bilo babi i bratu glavu osjeća. Jer je akida sjela u srce. On je mušrik kako god da se zove. I neće Allah ostavi poniženim svoje robove. Zapamtite, braćo. Nikad neće Allah iskrenog roba dozvoliti da bude ponižen nevjernikom i kufrom. Jer to bi bilo ponižavanje istine. I islama, i teuhida i dina, to Allah ne da. Nikad ne možeš biti ponižen. Uzvišeni kaže nama da otklonimo ovaj jaram sa sebe i poniženje. Kaže Allah te bareke, وَتَعَلَا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم O vjernici, o vjernici, doziva Allah te bareke od tala, spremite se, tunjikum ide tijare trgovina. Kaže, o vjernici, hoćete li da vam ukažem? Gledajte, uzvišeni već počinje sa trgovinom hoćete li? Nije rekao morate, ne morate ako nećete. Nek ste kukavice, doće drugi koji hoće, a vi ne morate. Hoćete li? Ne morate. Nego hoćete li da vam ukažem na trgovinu? Da li mi, braćo, vjerujemo u ovu trgovinu? Vjerujemo li mi da ova trgovina kad se sklopi, da se korpe i plodovi beru u džennetu? koja će vas spasiti patnje nesnosne. Trgovina koja će te spasiti patnje nesnosne. Evo trgovine. Kaže uzvišeni, hoćeš li potpisat? Hoćeš li robe potpisat sa mnom trgovinu? Allah te neće prevariti. On kad potpišeš sigurno neće iznevjeriti. Tvoje samo da potpišeš, da daneš pečat vizu i poduzmaš što treba. I da vidiš koji su šarti trgovine. U ovoj trgovini ne možeš mulja. Kad sklopiš trgovinu sa gospodarom, svi svjetova, nema više muljanja. Nemoj da lažeš. Sam protiv sebe ćeš donet dokaz da si ti vrao u trgovini, da si lago u trgovini, da lažeš i da si trgovac koji je prevaran. A uzvišeni obećava i kaže Tu'minune billahi wa rasuli ve tu džahidune fi se bili lahi bi amvalihim, bi amvalikum ve amfusekum, zalikum khayrun lekum in kuntum ta'lemu. Hoćete li trgovinu? Pa kaže uzvišeni, prvi šart u Allaha drugi i njegova poslanika vjerujte treći zatim dalje i mecima svojim četvrti i životima svojim peti se na Allahovu putu borite šesti evo šarta na početku Allah te bareke otala te trgovine kaže hoćete li i odmah obavještava ova trgovina će vas spasti patnje nesnosne da vjerujete u Allaha, da vjerujete u poslanika i onda borite se i mecima i životima svojim i opet na Allahovu put. Allahu akbar. Da vjeruješ u Allaha i poslanika nije dovoljno. I mecima, životima, opet. I da u ime Allaha budete. To jest na njegovom putu ta trgovina. Na njegovom putu i kaže uzvišeni, to vam je kaže da znate bolje. To je za vas najbolje. Bolje ne može biti. I Allah te barek je ta'ala poziva. Ko će od nas? Svi ćemo mi i svi na neki način potpišemo ovde. Hoćemo. Hoćemo svi dovimo uvedi nas u dženne uvedi nas u Firdeus gospodaru moj daj da preselim ko šehi kada tražiš od Allah da ti dane Firdeus i šehid da budeš tražio si da to dobiješ uzvišeni ovo je skupa roba i sklupa tijene dženneta braćo moja Firdevs je skup Potoci krvi moraju teći da bi ušao tamo. Znoj! Udjeljivanje, rad, iskušenja. Drugčije se u Furdeu se ulazi. I kada tražiš, znaj sigurno da će ti Allah te bareke od tada, ako budeš iskren, Firdeus dat. Jer on kaže, ono boj moj, zovite me i molite, ja ću vam se odazvati ti dadne dijela sebebom koji ti zarađuješ Firdaus, brate moj. I nemoj kad dođe iskušenje i dođe nešto što liči i moglo bi davati oblike zarade Firdausa da bježiš. Da kažeš ne, nego ostani smiren. Stani mirno na svojim nogama. da onaj kad te vidi, da vidi u tebi istinu i da zanemi da ti ništa ne kaže. Kaže uzvišen i dalje. I zašto sve ovo? Kaže, يغفر لكم ذنوبكم وادخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Zašto sve ovo? On će vam grije oprostiti. U dženevske baše će vas kroz koje rijeke teče, teku uvesti. I kaže, i u divne dvorove u edenskim vrtovima. To je zaista veliki uspjeh. Koga? Koga će Allah te bareke u etala uvesti? Koga će uvesti? Hoće li uvesti narode koji danas hodaju zemljom, nezapamćene stvari rade. Ovo je, braćo moja, nezapamćena pojava. Da ljudi sa grijesima žele da uđu u džennet i da im Allah oprosti. A o tome Allah ništa objavio nije. Pa su u daruri. I u daruri nema šta ne rade. Može i muzika. Može i muzika može kamata, može miješanje muškaraca i žena, sve je ovo nekom dava, braćo. Može u parlament, može sa novotarima, sa fasicima, sa grešnicima, sa lopovima, sa sudijama, sa tužiocima, sa svima možeš, jer je nužda. I to je dava. Jel vi čujete šta ja govorim? Ovako govore vallahi. Va kažu to je put do Allaha zločinci jedni Allah narod uništi zato što su kamilu zaklali to je samo životinja jel da ali je uzvišen i naredio ne diraj ovo je nezapančeno da narodi u ovom 21. vijeku Umet Mohamed alaih salatu wasalam grijesima želi da dođe do šerijata. Katastrofa! Gore od katastrofe! Da li su ovi prekršili ugovor sa Allahom? Wallahi jesu! Wallahi jesu! U Allahovom ugovoru ne stoji da možeš biti novotar. Nema nigdje donesite. Ne stoji da možeš biti parlamentarac. Parlamentarac. Ne stoji da može biti kamatar, da radi šubanci, da se miješaju muškarci i žene, da se skidaju brade, da se miješaš radi maslehe. Nema nigdje. Kao rezultat, evo vidimo, smrt dolazi u obliku ptica, školjki, rakova i riba. U januaru plus 15 možeš se kupat. O, razumam obdareni, zbog čega? A gledajte umeta. Gledajte umeta. Zbog čega smo došli na ovu situaciju? Zbog čega dolazimo na ovu situaciju? Radi ovoga, braćo moja. Što se grijesima želi doći do šerijata. Pitamo te i takve koji su raskinuli ugovor sa Allahom. Da li smiju kad to urade nekakav bida pouzdat se u Allaha da ih pomogne i dobit ga da ih pomogne u tome? Da li smiju? Allahu moj, pomozi me. Ja ću ući u banku ili ću dignuti kredit, da daću sto maraka za davu. Podari mi bereket ovom novcu. Šipi pa reci ovom. Ha? Ovo rade. Ovo rade, ali ne mogu dobiti. Ne smiju. Kako ćeš? Dobit za haram. Kako da dobiš? Evo neke samo grije. Da ne idemo dalje. Kako ćeš dobiti? Kako ćeš Allahom dići ruke? Kako ćeš ustati na noćni namaz? Gospodaru moj, sva zahvala tebi, salavat na poslanika. Oprosti mi sve grije, to su od Davidove. Oprosti mi grijehe i pomozi me u ovom što radim. Da bi dava uspjela. Ne, ne dava, da bi ti uspio. Da bi tebi bilo dobro. I sve ćete ču, opcije čut. Sve ćete opcije čut. A džihada kao da nema nigdje na papiru. Kao da naš poslanik, ali i salatu veselam, iza nas ostavi tako zamršenu situaciju da ne znamo više šta da radimo. Da se pogubimo, apsolutno. Kao da devet sablji ništa ne govori. Ništa ne govori u metu devet sablji. Allaha mi, Allaha mi jednog, jedino, dok se sablja ne uzme, nema jarma sa leđa, braćo. Nema skidanja jarma sa leđa. Tako mi Allah. Jer se oni neće prestati boriti protiv vas i nas, sve dok nas od čega? Od naše vjere ne odrate. A putevi grijeha i ono što nam pakuju da mi možemo tako je upravo način odvraćana od Allahove te bare koje tala vjeri. A o džihadu da ne govorim. O džihadu da ne govorim. Danas je kerame da neko kaže ili da pozove. Neki dan je šej pozvo. Dobio je 15 godina. Allaha molim da mu svaku sekundu, za svaku sekundu, da ga nagradi onako samo kako to Allah zna. Amin. I za njegov sabor. Šejh rekao istinu, više se ne može šutit. Na koji način? Evo, hajmo probat sve metode. Na koji način da spane jaram sa leđa? Pričom, svi mi govorimo. Reakcijama, svi mi nešto reagujemo. Jer upravo ta šeitanova dava ne da da se odgaja generacija ljudi koja će samo čekat u ribatu kad će Allah spustit bedr na zemlju i da se desi što treba da se desi. Zato ne daju mimbere. Zato ne daju zločinci meščide. Zato oni ne vole mimbere. Mimber Muhammed alaih salatu wasalam plaće za njim plaće vrati se Muhammede, plaće mimber za sunetom i jeća. Plaće za objavom, za iskrenošću i za istinom. Današnji mimberi, današnji mimberi, današnji mimberi cvile i kazu silazi s mene, silazi s mene nesrećo jedna. Allaha mi braćo, Zna šetan dobro šta je mimber. Da se širom svijeta, muslimanskog prije svega, samo deset minuta da dadne, dajama i muđahidima da progovore s mimbera. Da progovore samo deset minuta, omladina jedva čeka. Zar sa ovakvom vjerom da hodamo, poniženi neće nas Allah poniziti. Ali ako je najmanje, možemo da govorimo, nićemo govoriti. Ako je to najmanje i slabiji iman od sablje, braćo. Slabiji, kaže Allah, od poslanika, ali i salatu veselam. Šutit je najslabiji. Ali je sablja i šaka najveći. Kad? Zar treba neko da nas u, start, u startu sređuje? Nemojte. Ova dava poziva, na šta poziva? Nemojte govoriti riječi iste ko što su prvi mušnici meke govorili. Mohamede, kad su došli njegov Amidži, ovaj tvoj Amidžić napravi haos među nama. Pogledaj šta nam uradi. Reci mu, kaže Ebu, kažu Ebu Talibu, reći mu, a iza Amidžića nema vojske, iza Mohameda ali salatu wasalam, nije mu poredano ništa. Pa im opet kaže, dolazim vam sa sabljom dolazim vam sa sabljom. Kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve Glave će letit. Glavice će letit. To je islam. A nije vjera poniženja. Neće Allaha mi jednog jedinog. Neće Allaha mi jednog jedinog. Dobit ćemo Allah. Allah zna dobro i provjerava, provjerava vijesti onama. I zna dobro šta mi mislimo. Ako budemo iskreni, neće nas ostaviti. Mogu iskušenja trajati. Ovaj dunjaluk nije vječan. Koliko god da traje, neka traje. Bolji od nas u zatvorima. Pa Allah dadne sebe vam jednog šejha da se sve zatrese. Teške riječi budu. I on je platio te riječi 15 godina zatvora. Molim Allah da ga oslobodi zatvora. Amin. Molim Allah da ga oslobodi zatvora. Amin. A one koji su ga uhapsili, da im, da im vrati onako samo kako on to zna. Saudijska vlada. Saudijska vlada. Zarobljava muslimane. Ha? Kako je to moguće? Kako se može desiti da Samir zarobi izetak? Ko bi od nas dvojice bio u ili ne? I opet nađeš Nikogoviće. Traže, pa nisu svi isti. Pa nismo ni rekli da su svi isti. Bandito si jedni. Specijalisti za izvrtanje riječi. Konstruiš u priču, pa ubacuju šta im odgovara. Specijalisti. A da stanemo u obranu tog šeha, tu nam je obavezano. To nam je, ono je naš menheđ. Še im jasno govori da trgovina koja se sklopi sa Allahom, nema tu igre. Nema tu igre. To je ta trgovina. Pa nismo ovo, pa nismo. Pa šta smo? Pa ne možemo, pa šta možemo? Šta možemo ako ne možemo pozivati? Šta onda možemo? Možemo biti muljci. I gli, e nećemo. Nekako nam to ne paše. Priroda ove vjere ne dozvoljava da budeš truhlo. Ne da ti vjera. Ne da ta akida koja proizvodi kod tebe ljudinu. Ona ti ne da da budeš truhlo bolan. Sam izabereš zabludu. I onda je braniš čvrsto. Ko ti je onda kriv? Sam si kriv. Pa se gasi malo pomalo, a na drugom mjestu tinja i pali. Neće Allah prepustiti. Zatim kaže Allah te bareke utala dalje. Suhalala. Kad sklopite trgovinu, kad sklopimo trgovinu, u bilo kojem planu, braćo moje, onaj ko govori o Allahovoj vjeri, svaki onaj koji govori o Allahovoj vjeri, zna dobro zna dobro u njegovom srcu, ako počne nešto izvoljevati i petljati, odmah mu se pojavi reakcija ovdje. Svjestan je da to nešto nije u redu. I ako ti se srce spremi, onda govori. Nemoj ga kvari. Nemoj da rušiš ono zbog čega te Allah stvorio. Onda nek ti srce ovi vade to bude u hajru. Pa ako ti ga iščupaju, pa nek čupaju. Dokle će ga čupat? Samo ga jedno moraš iščupat. Samo jednom, ne možeš više. Kaže uzvišeni. Uhra tuhibbuneha nasru min Allahi ve fethum qarib ve beširil mu'minin. Jasno ko dan. Ha? Kaže, daću vam i drugu blagodat. Kad dobijete džennete. Jel da? Ili na dunjalku, daću vam drugu blagodat, blagodat koju jedva čekate. Šta jedva čekamo? Allahovu pomoć i skoru pobjedu. Allaha mi jedva čekamo. Nema ga od nas, ko to ne čeka. I srca stoje stalno u ribatu. Sta 24 sata. Samo gledaš. Šta, kako? Ti gledaš svjetlom koji ti Allah dao. Džahili gledaju svojim. Ti svojim i čekaš. Čekaš i znaš da će Allah dat pobjede. Znaš da će Allah dat pobjede, sigurno. Zato ljudi skreću sa ovog puta, što nisu svjesni i nisu sigurni da će Allah pomoći ono na čemu su bili. Pa su tako, pa tako pomažu šeitana, a nisu ni svjesni. Šeitana pomažu i ostanu bez pomoći. Na Allah će pomoći samo ono što je naredio Allahom svome poslaniku. Samo to pomaže. Ništa drugo neće pomoći. Zato onda i polete drugim zaštitnicima i pomagačima i ostanu bez podrške. I vi ste vidjeli kako šej govori. U 15 minuta nadahnuća od Allaha te bareke vatala istinu u facu. Ne može se više šutiti. Daj ja. E onda možete zamisliti kako je onima tamo što sjede mirno i gledaju. A Allah njima svima pošalje čovjek kako dokaz i oni šute, ne kažu šeh je u pravu, pustite ga iz zatvora. Čija je to ulema? Čija je to ulema, ja vas pitam? Jesu to vraća? Jesu to jedno tijelo? Uopsilo njega ti šutiš, ko za live, jer će i tebe. A onda ti neće ta nafta teći kuhinjom i dnevnim boravkom. Da Bog da im ne tekla. Neće. I šeji ode. Allaha dovimo da mu olakša. Allaha molim da mu olakša svakom alimu. Oni znaju zašto leže u zatvorima. Ubijeđen sam, znaju. Dok ovi jedu, piju i spavaju i mudruju i šalju nama ovamo svoje glinene golubove da razvale davu kakva je bila. Nećete zapamtite nikad. Razočarat će vas gospodar dave. Dave razočarat Allah te bareke o ta'ala. Vi vidite kako u Tunisu banditni bježi sa zlatom. Privalio sam narod. 23 godine takvi je kamar, more. Demokratski opredjeljena osoba pobjegla sa zlatom u Saudijsku Arabiju. Čudi, čudi me da je tamo ču. Kako su ga mogli primiti? Što si napravio fitnu? Šta si sad vam došao? prim, sve što imaš šljama, on će prim, nije nikakav problem. Sve, a što ne volja u zatvor? Nemoj da bi doneo fetvu slučajno. Da bi se spomenula sablja ili džihad. Spominjat će se Allahan do sudnjeg dana. Biće ljudine koji će razočarati te i takve zločince. Sjeva će sjevkajte kako sjeva. Evo u Afganistanu svaki dan braća naša Allaha molim da im pomogne Amin. da podavi sve jednog svojim rukama Amin. možemo to da se njih stidimo nećemo Allah nećemo stiditi ni Čečena nećemo stid, se stiditi naše braće u Somali to su naša braća ginu za Allahovu vjeru Mi se njih ne stidimo. Nit i se odrećemo kao što se odrećemo ovih bandita. Nikad. Zato što ih volimo. Zato što smo jedno tijelo. I boli nas. Mora nas boli. Mrtvo grane i ne boli. Mrtvo grane i ne boli. Nemoj mu ni prilaz. I uzvišeni kaže. Kaže, zato obraduj radostnom vješću vjernike. Obraduj ih kaže u poslaniku alaih salatu wasalam, kur'anskom ajetu, obraduj. Šta je ovo obradu? Ti ideš i smiješ se. Ti si obradovan. Halo, obradovan si. Čekaju te hurije Čekate džene. Čekate pobjeda. Pomoć. Eto ti rado, raduj se, volat. Ko je ubijeđen pomoć, on će se odmah smijati. He, ono je Allah pomoći vi ste gotovi. Na Nanišate čime hoćete. Kun fe kun, džabam. I ako okinete, opet, opet dobro. Opet se raduješ. Opet se raduješ. Zato obraduj vjernike. Čime? Čime to Resul Ali Salatu Islam treba da nas obraduje? Da molja. Ne, ne, o, vjerovatno po mnogima bi odgovaralo da je ovde, zato nek se stisnu vjernici. Nek se smuljaju dobro. Nek samo petljaju. Čime ćeš i obradovat onda? Viš da su svi smrkli. Šta je? Kaže, hođa držao hodbu i dobi smimbera poslaniku. Što nisi izašao? Što nisi izašao s hudbej? Bojiš se da ne kažu da si tekvirovac? Klanjaj za mušikom onda. Aja, diži ti ruke, svejedno mi je. Diži za njih zajedno. Tvoj problem, to ti je masleha. Masleha da klanjaš za mušikom. Klanjaj džavo klanjaš. Kako ćeš se onda on radovao? Viš da je se odmah smrku. Šta je, ma joj, bio sam tam šut. Šta je ono, ma joj, ne može. Pa kad im se pojavi partija, jel Partija pesinskog puta, jel da? Iz Ne poletiš je da odu njemu. Ja. Partija puta pesina. Ne, ne odoše njemu. Još im on jasno, bismillah, Rahman, nije napisao gor. Kaže, kurani sunat sve. Ne, ne, kaže, hej, ja, ja sam, kaže, eto, glasao sam za Radovića, hajde sad smiješ da sam nevjernik. <laughs> Evo, ja, kaže, daj je. Nek si glas. Moli Allah da te proživi sa njim. Sa Radonjkom. I on obradova, vi hoćete, hvali se time. Ne, ne, mi se hvalimo u lemon koja je danas u zatvoru i muđahidima i našom braćom i sabljom i džihadom i islamom. Mi se time hvalimo. Nekako nam to najslađe. Hajde moraš šta? Donesi nešto da ovo pobiješ ako moraš ikako. Evo svi stante. Hajde štipi da vidim. Prođi, priđi Kur'an s kojeg od strane probaj samo, vidiš, odmah sjemka ide. Ne damo nikako i gotovo. Ne damo ajete i hadise nikako. Ne damo mi fetve Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem za fetve Karadavija i ne znam koga ne damo. To su fetve Mohameda alaih salatu wasalam. Ne damo, ne damo, nek vam bude jasno. Jer ga voli. Ne damo kvar, vjeru, milostivog gospodara. Ne damo je dirati gotovo, šta šta? <laughs> Ne damo. Ne damo i džavac sve sve. Fakuje, nije tako, lažiš, fakuje. Hajde, kaže. Jest, pa sad su vremena drugčija. Jesu, vidim, ptice padaju mrtve na zemlju. Vi da su drugčija? Viš kakiste? Još malo pa će nam zmije izlasti iz... Samo čapi čovjek, kada je čovjek, nesto. Nesto, nema ga, vi treba da nestane. Šta će džaba ovdje? Ne mogu se ništa dogovoriti. Kako ovi, ta, vi kako se mi možemo dogovoriti? Ha? Je viš da se može ume dogovoriti? Vrlo jednostavno. Štima ti ovo, ne štima, napolje. Ja mu se šta dogovaram? Jer nije ovo da se dogovaramo, privat ili I da zapalje. Sad izlazi napolje. Eto, odmah se dogovorimo. Pa ja, pa vi, ja, vi cijepate džemat, vi ste bili. Pa ako smo bili džanjela, cijepamo džemat. Izlazite napolje, kad smo izlazili, opet cijepamo džemat. Eto. <laughs> Kućemo sad. Ko sad da odemo da vas ne cijepamo, ha? Cijepamo, cijepamo i vas, i treba vas cijepati. Jel da baje? Ono, i treba vas cijepati. Zločinci jedni. Uzvišeni kaže dalje. Ja ima ladine amenu kunu ansaru Allahi kema kala Isa ibn Merjem Isa ibn Merjem al havarijine lil havarijine min ansari ila Allah. Kaže uzvišeni. O vjernici, pomozite Allahu u vjeru. Gledajte ovo. Kao što su učenici rekli, mi ćemo i sa ovo selam pomoći Allahu vjeru. Kad je Isa, sin Merim, pitao, hoćete li me pomoći? Allaha radi. Aha, vidi, Allah vjeru, Allah radi što pomoći. Kaj rekli su, nek su povjerovali, a drugi nisu. Pa smo mi, kaže, oni koji su povjerovali protiv neprijatelja, njihova pomogli i oni su pobjedili. Vjerujemo mi, braćo moja, našim gospodari. Subhano. Allah kaže, pobjeđite si vam. <laughs> Pobjeđete. <laughs> Svatate. <laughs> to je samo da vjeriš. Kako ne vjeriš, onda si čafir. To je istina. Znači, pobijet ćeš sigurno. Kaže gospodar. To su ajti gospodara naši. Nije iz glave ništa. On kaže, hoćete pomoć, Allah ovjer. Hoćete pomoć. Ovo vjernici, hoćete pomoć? Hoćemo. Hajde pomozite. Pobijet ćete. Al Allah ovjer. Gledajte. Ne da Kur'an priš nikako. Allahu akbar. Zaista je Allah govor, najsvrani govor. Ne da priži, ne možeš, nema teoretske šanse. Hoćeš te pomoć, nije stav vjeru. Pa bi onda ovi došli, jel da? Filozofation. Iz Saravešni, jel oni? Viš kaže, islamska, filozofska akademija. Uff, mašal. Sam sebe ne razumije. Kad hoće popit kahu, njih dvojica, ovaj misli da on traži šraf cige, toliko mu izvjelje. <laughs> Gdje mi jedno eksplicite kao? To si rekao, bolo. Gdje mi kao, napad, tu rije i stav tu. Filozofira. Jes. Srednji put. Uzvišeni kaže, hoćete li pomoć Allahovu vjeru? Šta ćemo sad? Hajmo sad samo nabrajati. Je li kamata dio Allahove vjeri? Nećemo je li Allahove vjeri? Je li mi je? Nije. Što šutite ljudi? Jel, jel ovo, jel ovo, jel ovo, da nabrajamo? Nije. Šta ćemo onda pomoć? Kako ćemo pomoć Allahu vjeru s time? Sa, grije, sa novotarima? Jer nije to samo sa novotarijama. Ne, ne, ne, ne, nema filozofije ovde. Je ti pomaganjem novotara pomažeš i šta? Novotariju. Pomagneš, pomažeš da ona bude što ljepša, da bude primamirljija, da bude eksplicite, jel ne? I ti još dadneš koji markicu, evo, nek ima Mustafa da mora u Ameriki, odlepi, 180 letova godišnje. Da mora, mene, ne još mene tam prikazi, nisam ja tvoj. Allah mi ja što tobom ništa, vidiš? Pokaži Islam. Pokaži Islam kakav je od ti beja na smrt odmah. Allah mi. Samo nakim kakav jeste a govori o balonu, a njemu, sve jedno. Ovo vam pukni, on neće ni pukni. Evo vam, pukni će vam pukni. se ništa. Zato uzviše ne kaže, hoćete li pomoć Allahu u vjeru? Allahu u vjeru, ništa drugo. Sve što nije Allahova vjera, kako ćeš pomagat? Kako? I kako ćeš pomagat Allahovu vjeru grijesima? ti si momentalno prekršio ugovor sa Allahom te bareke o tala. Odmah si skrenuo, jer ti smatraš ne uzubila tako radi, da grijehom moraš dojdu do šerijata. Ama ljudi, dajte, jer sam ja možda lud i ne znam šta govorim. Jel moguće grijehom dojdu do šerijata? Ljudi, vola, kako je to izvodljivo? Ako je moguće, pa daj da se vraćamo na binu ponovo. Vićeš kad okupim 10.000 ljudi u dvorani odmah. Osviraš im jednu, dvije, onda kaže, pustiš na vozilu. Instrument. I on, es, sačkajte samo da vam dersa malo spucam. Ja je kaže, jes bila dava, sinu. Možeš zamisliti Ebu Bekra s gitarom, ha? Ili Halda Ebu Velida, radi Alovanuma. Možeš i zamisliti. Jo, jo, možeš, možeš. Jeste. A sa onom što kad zasvira više ne mora, ona ništa više ne čuje. Ona kad zasvira, samo kaže fiu. Gotovo, više ništa ne čuje. Tanko svige. E, tanko, nije tango, tanko. Tanko je rekao. E, jest. Valahi, braćo. Valahi je ljepota živit u ovoj usavršenoj vjeri i sa njom. Valahi je ljepota sa njom živit. Tačno ti prsa rasterećena. Tačno ti prsa rasterećena obećao gospodar da neš biti ono ne, ne smiješ ništa uraditi da izmišljaš propis da to opravdaš djabat možeš ti hodat idi kome hoćeš zato im trebaju bogovi da im dozvole nešto jel ne treba mu neko še mogu ja kaže nije nikakav problem jest to haram to jest ali ti možeš pita jedna moj kaže muž je muzičar <clears throat> on radi na jednom mjestu što na kojem će mjestu raditi muzičar I kaže, nemamo, to je jedini izvor prihoda. Šta biste, kako odgovara ovaj? Pa dobro, on treba bi da pazi, ako je to jedino, da, šta će paziti u kafani? Na šta će paziti u kafani? Allah te. Kad nemaš na šta paziti, kad uđeš gotovo, ti više ni na šta ne paziš. Sam si ti upazite. Gotovo. Sam se onarediš, čim unidiš. Ali more, jer je nužda. Mogu ga, kaže, ja radim, pa može li supruga? da joj kupi malo te vozački. Može, može, to je nužda. Čuj nužda, 2000 eura imaju platu oboje. Šta ćemo mi? <laughs> Ono? Kućemo mi. E, mogu sad djecu obdanište? Može, nije problem. Sad bi trebali kupi stan. Imamo dovoljno da možemo otplaćivati kredit. U nužde nam opet. Znate zašto su? Pa to je nužda samo zato što si snužden. Viš da ti sama reći nužda. Znači sam si snužden, bolo. Viš da ne živiš lijepo. Sve sam si mukava vola. Sve tražiš nužda, nužda mi, nužda mi, nu, pa vidiš da, vidiš da sam govoriš da si samo nužda. Džemat nužda. Nuždić. Mora, šta ću kažem, nema, eto šta ću. Pa dobro, to mi nema, Amre, ti znaš nikakve potrebe, jel da? Ne radiš već jedno 18 godina. Zaboravim, zaboravim, zaboravim. Ha? Kako se tebi nije snuždilo da nešto unuždilo? Aj ukradi u nuzimo, ta će te kome. Manje je ne kamata, hajde. Aj. Manje, ta ima veze. I nemoj puno. Moraš samo do hiljada eura ukrasti. Hajde ćemo ti obe ruke osjećati. Najmanim osjećati ćemo te polom čitavog. Lopove jedan. Krasno. Ha? Što ne moglo? A bolje će igrati ne kamati digati. Hajmo sad ono, ono, analogiju, ono, šetansku. Bolje ovo nego, kaj bolje mu to nek da ovo. <laughs> U kod te pitaš šta je bolje? Isto ti, ti kažeš šta je bolje, šta nije bolje. Silazi odavle bola. Tebe namje to sve ostaviš. Ostavi sve i silazi. Najbolje ono što Allah propisao i rekao da uradiš. I šta ti sad? Ti kažeš među dva znaš za ver manje. To šerijasko pravilo ima osnove. Ali zašto si ti prvo ušao u zlo? Ti prvo uđeš i kad uđeš onda pitaš, e, eh, Ima onda sa tri žene mogu raditi, ovdje samo sa jednom. Bolje ti sa jednom, nek sa tri. A ja? <laughs> Logika. Prije ćeš sa jednom, nek sa tri. Tako to liži. Jer nemo, zašto? Jer nam je sve nužda. E to je ta trgovina koju smo sa Allahom davno prehrižili. To nema veze sa Allahom. Ko hoće da vidi da li je to Allahova trgovina, nek se samo napravi sebi listu da li on radi ono što Allah stavio u kupo prodajnom ugovoru za Firdev da li si ti pod tim i tim tačkama a uzvišeni nije nas ostavio da mi ne znamo koje su to stavovi i tačke i hadizi koji govore o tome jel da? ovo, ovo, ovo vaša obskrba ispod sjeni vaši sami vaša obskrba ispod sjeni vaši sami Pa u dženetu me dosta mu je iskušenja na dunjaluku. Sjevanja sablji. Došao sam sa sabljom. Ne, došao sam sa muljanjem, mudrošću. I vidi gdje smo došli. Gledaj dok smo dogurali. Igraju se sa umetom ko mačka s višom. Ovo hoću ufatit, ovog neću ufatit. Ovom radim šta hoću, ovom ne moram igraju se ko mačka svišu. Ali neće Allah mi, ne da Allah da se ugasi njegovo svjetlo i neće se ugasiti. Moramo i ražalostiti. Hvaladi ersele rasulehu bil hudao edini haq, li uzhirehu ala dini kulihi, velahu kerihel mušrikun. Koliko god to ne bilo polje mušicima. Ha? A ti smo, sa njima hoće da sklopiš pakt o uzdizanju Allahovi riječi da bi nama valjao ti od uzgo. Štaš mi valja? Drvo je jedan. Ne mereš sebi valja. Kad uđeš, onda ide ponovo da rura. Kad krene prva sjednica, opet ide da rura. sve darura. Sve nužda, nužda, nužda. Najbolje je da se ti dobro služdiš. Nek te bos nosi. Jer si sav snužden. Sav si se služdio, sve ti. Mi nemamo potrebe ni za čim. Nemamo mi potrebe ni za voćem, ni za mesom, ni za platama. Mi smo radikal, ekstremisti, mi trpimo samo zato što se nama to trpi. Jel da? Zato mi trpimo, lepo trpiti, jel da? Lepo nema. Pa ja, jel što je? Fino biti u sromaštini, još što je, provu. Jel? Aj, budi malo, vidiš kako je. Ali uzvišeni, priprema. Ti znaš da nećeš haram, zato kad digneš ruke i dova, isto vidiš primi se. Odjednom kaže, ide čovjek i nosi 16 janjadi, ovaca, pun kamion mesa. Eto, kaže, dijelite, Allah pošalje. Svidio, morate biti pet mjeseci. Čuj vode. <laughs> Eto ti obskrba. Eto ti obskrba opet. Ti vodu, hurmu, jer nema ja nema ništa. Stavi prst u uho i šut, saburaj. A nemoj za haram. Posti. Jest, nego da, znate, kad hoće da kupi meso, evo da mu kuklanja. Jel ovaj klanjaš ti je prodao meso? Što će ti on? Što će ti on? Niješ haram u sebe, a? A drugom bi dao čijerku da se uda. Ili napravio bi. A kad je meso, eh, jel klanja? Šta te briga, klanja? Nema potrebe. Kako zove? Mehmed. Mehmede, dadni mu meso. Ti jedeš od Mehmeda. Jer ne znaš što u njegovom srcu. A da ti je zavir u njegov nož. Da ti je sada znaš, jel, klanja? Kako to? Znaš dobro kad se turi haram u usta da onda nema ni dove, pa ovo, pa ono, pa se satiri, pa nećeš haram sebi. Ako to može. Jel? Ne, ne može. Tu su Allahove granice. Mora klanjat. Fino, bismillah. Priko vrata. Šta god da je, ne priko vrata, bismillah. <laughs> Bismillah. Allahu akbar. Bismillah. Još ako žurbi, ne moraš nijekog kratki Kad ima dosta kurbana. Ha? Ha? Kako god hoćeš. Mora on i ovako ustati. Mora ga dol. A pa mora i ustati. A pa gore. Samo lakše kad je dol. Dobro, braću. Molim Allah te barake u da učusti našeg šeha koji je nedavno zarobljen. Amin. Allaha molim da učusti svu našu ulemu koja je u zatvorima. Amin. Allaha molim da uputi alime i daje koji će uzizati Allaha u riječ na zemlju. Amin. Allaha molim da uputi one koji će razočara nevjernike i licemjere i monafike. Amin. Allaha molim da nas nikad ne ostavi same. Amin. Allaha molim da nas ne prepusti samima sebi. Amin. Allaha molim da nas ne prepusti sami o sebi. Allaha molim da nas pomogne, bez njega ne možemo ništa. Allaha molim da nas pomogne na put uzizanja njegove riječi. Allaha molim da nam podari iskrenost. Allaha molim da nam podari snagu. Allaha molim da pomogne našu braću muđahide koji se bore puškom u ruci i sabljom. Allaha molim da njihovim rukama ponizi kufr i nevjernika. Amin. Allaha molim da uništi ekonomiju nevjernika. Amin. Allaha molim da uništi ekonomiju nevjernika. Amin. Da nas pomogne i jača u imanu i u islamu. Allaha molim da nas pomogne da uzdižemo njegovu riješ na zemlji. Amin. Allaha molim da od nas skloni svaku vrstu straha i kukavičluka i licemjerstva. Allaha molim da sjedini srca muslimana, Amen. da dišemo jedan za drugog i radimo jedan s drugim. Allaha molim da od nas otkloni i da nam omrzi ogovaranje, klevete, potvore i laži. Amen. Allaha molim da nam pokaže munafike u našim redovima. Amen. Allaha molim da nam pokaže munafike u našim redovima. Amen. Allaha molim da nas učusti na put uzdanja njegove riječi. Amen. Allaha molim da nam grehe oprosti. Allaha molim da nam grehe oprosti. Allaha molim da nam grehe oprosti u džennet nas vede. Amin. Allaha molim da od nas načini muđahide koji će se boriti na njegovom putu. Amin. Allaha molim da od nas načini iskrene muđahide koji će se boriti na njegovom putu. Amin. Allaha molim da nas podari da pogledamo i da gledamo njegovo uzvišeno lice. Amin. Allaha te barek, evo ta'ala, molim da nas uvede u džennetul firdaus. Da oprosti svim muslimanima i muslimankama. Amin. A svakom zalimu da mu vrati rukama muđahida. Allaha molim da nas sastavi u džennetu sa poslanicima, šehidima i sa iskrenim.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 لا يملك غير حجارة ألف الإذلال وقاما ينسج بالعز فقارا كطريد سئم دجاه ومضى يستجلي نهارا كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارا لم يرضى الدنيا دارا كلا والبهو جوارا Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom Za كالسيف كالريح الله اتلو بخشوع مستكين koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. فتحا قلبي وفكري سائلا اليقين في كتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا ربي اليقين www.pautal.com Soba put vjernik تعبد الصلبان كاربي ظلالا تعبد الصلبان Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. دموع الحق فوري بالوغى مرتد اضرب اضرب اضرب اضرب يا أسد الفلوجة واعدلني رأسا معوجة فرساني ركعوا من ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع نتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صبحا للعزة مسروجة اضرب يا أسد الفلوجة واليوم أمتي تاج الأمم ودرة العرش المتين هذا حي الشباب حي الشباب حي الشباب العاملين Allah hoće, a neće biti ono što vi Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernik. www.paulau.com Soba put vjernik الوغى